žene, ne samo od Hatidža, nego od sve žene ukupno koliko ima deca i da im nabroje imena kad se vikale po ime da kaže. Evo je čuli nagrado pitanje za ova prilika, a za naše ima je prilika i čitaoci da go provereti GDG objavujeme na naš profil. Pozdravljam sve slušalci koji se dobre vole i sake da praše nešto našeg gosta, od ova prilika može da kontaktira Radio Bamos na koji na koji kao na primjer na broj telefona i adrese na koja bilo adresa može da ne kontaktira. I postaje pitane našemu gostu. Uvažan Efendija, ja da se vratim malo ke vaše predavane kada ste napomnali za nadimak. E, da li je uopšte dozvoljen nadimak da se stava na osoba, a s obzirom da ste e, rekli da neko je nadimak, neko je imena bile na dete od e, poslanika koje ste izneste u vaše predavanje? Pa malo pre sme nabrojili, znači da sin Abdullaha ima dva nadimka. I ljudi ga mešali, znači često mislili da se da ima poslanik sallallahu alejhi ve sellem još dva druge sina, što smo rekli da bilo netačno, a tija nadimci bile znači stajane Abdullahu i mu bile nadimci Tahir i Tajib. Što E, jasno znači ne ukazuje da je dozvoljeno čak i za vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem imale nadimci primjera radi Humeira Humeira znači biv nadimak na žena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači tija čisto od jedna ljubav prema nekoja osoba koja ga osjećaš možeš i uvek e, se dobivale nadimci znači u pozitivna smisao znači na što podsjećali na nešto što je dobro. Ali e, uvek se koristi i najbolje je da se koristi pravo ime, jer na sudni den će videme vikane, kada veli sa sallallahu znači u jedan hadis, će videme vikane su naše prave imena. I uvek treba znači da se obrati pažnja da se davaje dobre imena i što ima je dobro značenje i da je dozvoljeno, znači ne je zabranjeno da staviš nadimak koji je dobro. Пошто имаме наградно питање, да олакшаме кроз наша емисија нашим слушаоцам, посланик Уважен Ефендија, колко имав жене? Значи во брак со колко жене бив? На оја питање не би сакав сега да одговорим, јер следеќе наше дружене, мало пре сум значи че ни биде од жене посланика салалаху алейхи веселем. Колко им му биле жене посланика салалаху алейхи веселем, кои му биле деца, i ako ima vreme, znači razlog zašto se oženim su toliko ženim, su koliko se oženim. Jer ako ga odgovorime sega, da će biti interesantna da emisija koja će pripremiti. Sledeća, sledeća, baš sledeće naše druže će biti od tim. Pa onda što bi mogao ja drugo da prašam? Evo možemo da prilike da kažem samo da ima 10 i više. Da 10... ne kažem sada tačna cifra koliko bi. Mašala a, onda što bi mogu ja više drugo da prašam ako ne ja naše slušalci za ova prilika vas, a, znači od život poslanika. Pa možda bi bilo dobro da začekame, možda neko ajde, će se ajde, javiti. Ajde da čujeme, e, znači ti si rekao od samo detinstvo počnav da traži oskrva za sebe i tako dalje. A da li ima ili da li je negde zapišano koja čuva ovce, koji broj vo početak ima fona? znači koji broj ovce ima, pošta koliko ovci ima u naščki rešeno. Da li imate ja negde zapišano ili da se prenosilo take i... E, ja malo pre i prošla nedelja sam rekao da čuva ovce tuđe paso, znači za par znači, ovce. Znači izmećar bit, a? Izmećar bit. A njemu, njegov bavajko, znači mu ostaje, sme rekli kao e, miras od kamo preseli, tamo se spomene, znači, vrlo malo broj ovce. Значи не е тачно одредено да има толку или толку. Увек се спомине да има многу мало, значи овце и око 20 или 25 деве камини. Али овце да има врло мало. И тија му била цела, значи, цела имовина. А, што би било за цел кога сте почнале во ваше предавање и велите за обште деца od bogatstvo, ostavane bogatstvo, nasljedstvo imovine i tako dalje. Znači što bih za cilj, dobro ste razjasnili, ali malo opširnije svega, pošto smo sja poslobodne, a vaše predavanje bilo tija koje ste pripremili pod eh, čitavo vreme, negdje smo se, si se družili zajedno su nas i naši slušalci, oko 45 minuta vo vaše predavanje, pa svega malo slobodnije možeš i drugše, nešto, drugo nešto za da čime vezano za oja pitanje. Pa v sam početak smo spomnali, da poslanik sallallahu alejhi veselem još v mlade godine, vo svoja deveta godina počnav da radi i nečak da vide teret drugomu i na toja način pokaža znači da svaka osoba treba još mlada dok je da se potrudi da radi i e, da ne vide na teret e, drugomu nego sam da privređuje i on sam da за све родители. Да не треба, значи, детето да му даеш све да му удоволиш во овогоа живот, а на друга страна од него да не тражиш никаков одговорност. Него треба још во младе години да го научиш да само оно привреджуе. на некој начин да само и оно биде корисно и себе и својој породици, значи фамилии и својему друштву. Jer ako go ostaviš na toja način, ili smo rekli, aj, ne treba da go sprečavaš dok je malo malovo, ima izreka, znači, može sve, neka proba dok je mlado, pa posle da ne bi go терало да што не проба во младост, да проба во старост. Сме рекле тие да е vrlo врло погрешно речено и да не е исправно. Јер во младе години дете ако навикне на една ствар, тие му прооѓа значи во една loša navika, tak je da e, u kasnije godine, znači u svoje stare godine, će mu bide još poteško da se odvrati od ta loša navika. Zatija, vo mlado, znači, da se e, obrati pažnja ke ide deca, ke im prođa nijeno vreme, so kogo se druže, na koji način se druže, što rabota je vo život, znači, treba roditelj još dok se mlade da obrati na sve oja pažnje. Jer ako smatrame mi da sme muslimani i ako smatrame kao muslimani da trebame da sledime poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, onda treba i da vidime kad da se ponaša poslanik sallallahu alaihi ve sellem kao dete, iako ne bi znači toga još poslanik, ali kad se ponaša. sme сме e, Kurejši je da go nazvale El Emin, poverljiv, ili Sidk, da ima znači uvek da govori istina poslanik sallallahu alejhi ve sellem i treba oja sve oja primeri da ge zememe i da ge sprovodime i mi same a i da ge kažeme i našem deca Pa sam minuti vam usradio malo danas kada imame posebno opterećene mi je kao voditelj, s obzirom da vo naša emisija islamske teme uvek je pomoćni ili glavni voditelj Nurudin Šuplja koji se druži i postavlja pitana našim gostam i tako se druži su nas ali ne sumljam da naš uh, uvaženi Efendija Nuredin Šuplja ako negde sluša i ne sumljam da je on uplašen od nek naš napad koji je imala redakcija Radio Bambus, da ne prisustuje današnjoj emisiji islamske teme, pa da nastavime družene da se proširi ova emisija. Svedor je naš gost Munafis Hođa, magistar islamskog prava ovde vo studio. Koristim prilike da poselavim sve naše slušalci i da postajete nekoje pitane, a mi idemo da čujeme nekoja ilahija za vreme uh, ovja koje sme ovde prisutne. nama svima muslimanima To je zakon brate nama svima muslimanima Koliko smo iskreni Allahovi robovi Pokažimo braćo svi dal namježa umrijeti